بسم الله الرحمن الرحيم إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلاً ayat menika nerangake bab salat tahajud salat tahajud niku salat wonten wekdal dalu gak dane sare Jadi wong sing jaga bengi melek terus ora iso tahajud mergo pelanggarane tahajud kudu badane sare jadi nek ora iso sare ya ora iso tahajud Dan ini ayat nerangake hikmah lan kaapi ane tahajud. Inna nasi'atal laili Saat temene wong sing gumregah tangi bengi sak temene wong sing jogumreka tangi bengi iya utawi nasi atal laili asat tiwikulwe banget wakan apane le cocok antarane pengrungu karo ati so cocok sing dimaksud salat tangi bengi niku macane Quran kalau pengrumune ning rumakna Quran iku bisa cocok antarane ati lan kuping memahami ayat Quran sebab napa Nek bengiku masyarakat secara umum geturu. Jadi suasana netindrin. Wong moco Quran, lesane moco, kupinge mirengake, atine mikir artine. Ati itu paling kepenak, paling cocok. Wa'akluwamu bila lan luwe jejek apane gawwe. Moco-moco ne sing edhar, sing ekwa, sing edrom, sing panjang, sing kena, sing edhar. Kala-kala lan dia lain. Isa cek kau kabeh. Berat bengi. Sholat tahajud zaman awal Islam Hukumnya ini wajib. Jadi hukum sholat tahajud niku wajib. Sangking semangat para sahabat niku le sholat Nanti jak ngerti jam jak ngerti untuk pirang rekaat orang ngerti kuatir ngerak direken nganti ceritane suku neneku gabuk mergo sewengi berdetet sewengi berdetet tangi sholat sampan jaket bayangake Tapi akhir-akhir-akhir sholat tahajud, kewajiban sholat tahajud, tiga enteng jeneng Gusti Allah, ora usah betetet sewengi, ya sakadar kekuatannya. Akhir-akhir dimansuh. sholat tahajud wis ora wajib diganti sholat gansal wabdan sholat gansal wabdan duhur asar maghrib isya' dan syukur ya tahajud tetap berjalan tapi bukan wajib namun sunat hmm. jadi sekawet salat tahajud niku wajib tapi akhirnya salat tahajud jadi sunat neng cerita khusus kangge kangge nabi tahajud tetap wajib kanggo pribadi kangge nabi khusus hmm. Inna laka finna hari sabahan tawila. Niki kasi Allah neranake. Bengi tinggal tahajud. Mergo. Secara umum. Manusia nak rina. Gue Sempatnya nganggul nyambut gawe. Nak rina orang sempat maca Quran. Gisi cerana ke innalaka sa'temeneku tetap kedua sirofin nahari in dalam waktu rino sabahan uta apa apa kesempatan tawilan dan panjang rino utuh kandung begawe jadi kesempatannya wis jembar banget Jadi pamane bengine jinggo tahajud iku ora ganggu. Ora ganggu wong nyambut gawe. Sebab rinane wis cukup. Bahasane sabhan tawila. Sabhan kesempatan. Tawilan yang panjang. Hmm. Nah, jadi orang ganggu. Asrina-rinane iku secara umum dorak khabar maca Quran lan sebab go nyambut gawe. Bangsa dateng anjuran malam. Mulane bengi walkurisma rabbika. Lan nyebuta siro ing namane pangeranmu. Carane nyebut piye? Mojo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa maca Quran? Dijauhi kusi Allah kan maca Bismillahirrahmanirrahim. Cuma kecoba nek maca awal surat Baro'ah. Baro'atum minallahi wa rasulihi. Nek maca surat baro'ah, ora diparenake maca basmalah. Lapa sepampe, rumahin kerjadosan sahabat Abdullah bin Abbas, matur takem karo Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Takonane, lima lang tuk fi bara'ata bismillahirrahmanirrahim Sayyidina Ali kenging napa pada-pada awal surat kangge surat bara'ah kok mboten enten tulisane bismillahirrahmanirrahim niku sebabe napa padahal surat-surat sanese wonten tulisane basmalah. Sayyidina Ali jawab, Lianna bismillah amanun, wa baro'at alai amanun, nazara bisayfi. Anu Abdullah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. kalimat sing ngandung rasa rahman rahim belas asih bangsa keamanan surat baroah iku ora bangsa surat keamanan temurune surat baroah iku tengah perang nazarat bisaifit li anna bismillah amanun wa qara'ata laisa amanun, amanun nazalat bisayfi surat qara'ah ku temurune tengah perang lah wong perang ora oleh balas aseh karo wong kafir Aku nek maca bismillahirrahmanirrahim itu ana lafal rahmanirrahim artine ngandung kewelasan. jadi orang serasi. Jawabannya Sayyidina Ali. mulane nak maca surat karo'ah, boten dipun parangake maca basmalah. Jadi nek sampai ngaji mulai awal. A'udhune monggo. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. براءة من الله ورسوله ora usah ngadu pas malah. Hmm. Wangsul datang ayat. Nek liyane baro'ah dianjurake basmalah. Cuma nak mana Fatihah menurut mazhab Syafi'i nak Fatihah basmalah wajib. Basmalah wajib menurut mazhab Syafi'i. Jadi perlu kula nerangake masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah. Nek ana takonan. Halil tu ayatun min ayati suratil fatihati. Apa basmalah iku termasuk ayat sangka surat fatihah? Nek ana takonan ngono jawab. Para ulama khilaf berselisih Menurut mazhab syafi'i dan hambali, basmalah termasuk fatihah. Menurut imam maliki dan hanafi, basmalah boten klebu fatihah. Lawis, jumlahnya surat fatihah itu pirang ayat. Nah, amat takonan menurut jawab. wonten fitu. jalile tengene surat al hijr juz 14 wala qad atayna ka sab'an min wal qur'an al azim demi saya engsun bos maringi seliramu Muhammad pitung ayat sing kibulan galene istilahnya pitung ayat sing di bulan balene isyarae surat fatihah wal qur'anal azim lan qur'an kang agung kula sering nerangake jauh qur'an ku kadang-kadang sore cetro kadang-kadang isyara. ora cetro Ini termasuk jauh isyara. sab'an minal matani pitung ayat ganti bulan baleni. Hmm. Sampan ngerti ne pitung ayat ganti bulan baleni nek sholat. Sampan sholat duhur moja fatihah peng papat. Sholat asar moja fatihah peng papat. Go sholat marib fatihah peng telur. Isyak ping papat subuh loro. Sedina sewengi Fatihah sampan bulan baleni ping pitulas. Iku nek durung sholat sunat. Hmm. Nek wis sholat sunat mungkin. Mulanya istilahnya sab'an menal matani. Jadi para ulama ejma Fatihah pitung ayat. Nah, timbul pemikiran. Jadi anele bahas masalah. Tidak wes masalah hilafiah, ya. Dan tetap kula terangake kersane mangke paham. Nak fatihah eh, ijma' pitung ayat. Padahal Ono sing ngarani basmalah termasuk Fatihah, ono basmalah ora termasuk Fatihah. Lule ngitung pitu ku piye? Ndak ana takonan ngono. Majelis taklim Jumat Fajar kudu iso jawab. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, basmalah termasuk Fatihah. Keterangan oleh hadis, Ila qara'tumul fatihata faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa'innaha irta ayatia. Kue nak maca Qur'an, maca fatihah, maca basmalah. Basmalah itu termasuk ayat surat fatihah. Di hadis yang tinggal kekuatan. mazhab Syafi'i dan Hambali. Lengi tapi Tak usah tambah tambah. Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Alhamdulillahirobbilalamin kedua. Ar-Rahmanir Rahim ketiga. Maliki yaumiddin keempat. empat karena na'budu wa iya nasta'in sta'in Ihdina sirata'l-mustaqim mustaqim enam siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim balad Mulin ketujuh. Amin. Bahasan terbet. Iku nek. Hitungan basmalah kaya mono. Sing ora. Lebo ake basmalah. Dung tong piye. Jawab. Jawab. Alhamdulillahi Alamin Ayat pertama Ar-Rahmanir Rahim kedua. Malik Yawmiddin, ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in keempat. Ihdina siratal mustaqim kelima. Siratal ladzina an'amta 'alaihim keenam. غير المغضوب عليهم ولا الضالين كتوجو امين orang masuk hmm. niki nek sampean dibedahi iya kana budu wa iya kana ayat dari surat Fatihah nomor piro menurut Hanafi bingung sampean hmm. Lah itu. niki angel e. nek wis bakal khilaf ya padha ana dalile dadi nek ana para ulama berselisih niku amun dianggap ngawur mboten ana dalile padha Kalau langsung lima secara utuh Surat Fatihah ayatnya pira jawab itu. Basmalah termasuk surat Fatihah ora khilaf. Ana sing lebetake masuk, ana sing ora. Sing lebetake basmalah termasuk Fatihah, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Onten dalile. sing boten nglebetake basmalah ora klebu Fatihah ya loro Imam Hanafi lan Imam Maliki. Hmm. Ya, iki dalane. Senajan Imam Syafi'i lan Imam Hanbali Podo-podo lebetake basmalah termasuk Fatihah, coba ana perbedaan nek imam syafi'i nek salat jahriyah basmalah diwaca banter nek imam hambali basmalah diwaca lirih basmalah diwaca lirih Walaupun nak mazhab syafi'i, nak salat maghrib, isya, subuh, jumatan, basmalah diwaca banter. Nah Imam Hambali basmalah diwaca lirih. Saudi Arabia mengikuti madhab Hambali. Saudi Arabia mengikuti madhab Hambali. Mulanya nak baca basmalah lirih. Lawang sing ora paham, siarane rak maca basmalah boten tetep maca basmalah tapi lirik. bedane lirik karo banter iki kadang ngerana masalah silap ya ben Jum'ah Fajar genaon ngerti bedane lirik karo banter nek banter suarane kedengaran tiang sanes Nek liri, ketengarannya. Suaranya ketengaran, telingane piangda. Mulanya nek saman sholat. Tengere masjidil haram. Imam <clears throat> jarane. Pamane sholat Jum'atan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Basmalahnya orang kerungu Lai maca lirih Bagi mereka orang malzatnya sambali Dan itu ada yang salah paham Tinggian kula Baca haji saran kula Ngomong-ngomong Lai ngomong balai kula Imam Masjidil Haram Mekah niku nek maca Fatihah kok mboten maca basmalah nggih. Nek salat kok mboten maca basmalah. Dua tanggapi. Kowe kok reti nek ora maca basmalah. Kula mboten mireng nih. Jadi orang kerumuh, tinggal dalil, orang modal. Terus tak tanggapi. malah nak juhur asar orang maca fatihah aku nang jangke aku dah kerungu Oh, ini aku nak betul waktu fatihah nak rasa, rasa. Macam betul, omong tu aku orang pinter-pinter, apa ya kue aku. Ini supaya mantep. Jadi aja nanti ora krumu tinggo dalil ora maca niki keliru. Jadi maca tapi liris. Mazhab mazhab kembali. Aku kenal lagi kasus ngeten iki ben majelis taklim cuma baca rasa pengalaman Kembali datang Fatihah, Fatihah ini kubisum ayat, ana sing arane basmalah termasuk ayat Fatihah yaitu Imam Syafi'i lan Imam Hambali ana sing arane ora masuk yaitu Imam Hanafi lan Imam Malik kanggo pengenalan masalah khilafiyah ada tinggu tukaran mesti kanggo tukaran kanggo mewarnai keindahan khilafah nah, Kadang-kadang ana sing berpikir sempit. Lah iya. Pangeran siji. Qur'ane ya dadi siji. Nabine ya dadi siji, kae sak dewe dhewe sebab apa? Ngono kok ya ana takon. Niku nek tengen kula kula jawab. Mergo Qur'ane iso dhewe-dhewe. Hmm. Lho kok ana? Apa dhewe karo kowe iku lha Kowe nek ngarani PBB iku apa artine? Kan bingung. PBB ono sing maknane perserikatan bangsa-bangsa. Ono PBB sing artine Pak Pajak Bumi Bangunan. Ono sing PBB Partai Bulan Bintang. Ono PBB Pasukan Bela Besan. Mereka kowe ngono menane ngono. al Quran iku nirutna kebiasaane manusia Quran ku kalangi barat kalangi barat ku disesuaikake karo sing nampa sing nampa ku manusia manusia nek ngomong ya macem-macem Walane Qurane ya ngono. Iki nek kalau terangnya kan macam ini. takon mana lo ngono ku sing bener sing di sing benar sing cocok aku ngono Nah, sing cocok sing di aku ora ngerti besok kersane Gusti Allah sing di hmm, iki ya Lah iku nek sing salah piye? Nah, kaji Nabi wis matesi. Bisa cita ada alim fa asaka falahu ajroni. wa idza tadad tahada fa aqna falahu ajrun wahid nek ana wong alim istihad, nek bener untuk ganjaran dobel nek keliru untuk ganjaran siji jadi keliru untuk ganjaran tapi nek sing hak wong bodoh wa idza tadad jahil <coughs> wa asaba falahu ismun Nek wong bodho melu-melu istirahat, nek bener dosa siji. Nek keliru dosa dobel. Sebab apa? Ngawur. Oh, iki ana bedane. Mulane sing bodho-bodho aja melok Aku lagi ngerana masalah hilabnya, wis tak panjang, no? Supaya paham. tabasalan jumbo masira kabeh ilahi marang Allah nek niku ibadah jumbo utawa sing tenanan tabetila kelawan jumbo tenanan Jadi nek ibadah kok setengah-setengah sing khusyuk ya Beripate nalika badane Allahu Akbar takbiratul ihram beripate ningali panggonan sujud lipate ningali bangunan sujud lesane go maca ayat lan dikir atine go apa sing diwaca syarat rukune ibadah salat ditenani carane nek ruko, carane nek sujud lan liya-liyane diwaca bastar ilahi taktila sing tenanan mulai awal Allahu Akbar wanti niati ibadah atau dikenalake sifatnya Allah Rabbul Masyriki ya kusya Allah itu pengerane jagat wetan wal maghribi pengerane jagat kulon kamu kok wong-wong ku nek ngomong ngono wetan kulon hati sirota karo Quran. Gusti Allah ku sing mengerani jagat wetan, sing mengerani Gusti Allah. Jagat kulon, sing mengerani ya Gusti Allah. Disirot nggak ngomong kita. La ilaha ora ono pangeran kang hak disembah illahu kejaba namung panjenengane Allah. Ora ono pangeran kang hak disembah kejaba namung Allah. Rene kusi Allah. Pangeran satu-satunya batahidhu. Mongkon jajek nasiro ing Allah wakilan ing datkam dipasrahi. Segala urusanmu serahke ning kusi Allah. Mulanya kanjen Nabi mulang. Kulau kanjen nganci ulang kanjen Nabi nek metu sangka omah. apa ring sawah, apa ring kantor, apa ring warung, menurut profesine dewe-dewe. Kanji Rabi mulang, Bismillah, tawakal Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Itu ulangannya kanji Nabi. Lu kata ini lho, kadang-kadang kita lah ahli. Padahal gampang lho, metu ke rumah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Kadang-kadang ngerti. Itu carane nek lali mundur nek dengan lawang balik ini. itu uman. Rumah sana tidak ada ganjarannya, ganjarannya agung. Ulangannya kayak Artinya rentet niat dari akhir tindak rampas kanjeng Nabi. Dengarannya sunnati rasul. Iku anggar lali buat berlaku kok ketemu di rumah itu. Barang ini nih, mana lu aturannya. Sekolah awam nih, barang ini nih. Marah itu man. Kejarung tak dari Kanjeng Nabi mulangnya ke enteng. kepenak ditiru ganjarane gede. ganjarane gede. ana ape sare maca kul Allah surat ikhlas ping telu maca astagfirullahalazim li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat Uh, ulangannya kanjeng Nabi. Lapa, diniati tobat. Ya, diniati tobat. Jadi upamane bengi-bengi malaikat Azrail rawo terus nyawa jenengan dijabut dosane jenengan pun hilang guna diterima. Nah, itu dosane hilang eh, langsung suwargo eh, neraka apa salah Wong neraka ku kanggo ngobong wong sing dhewe dosa. Nah, sampean wis ah, diulang kanjeng Nabi kan maca azim di wali wajaya wali jamil muslimat diniati tobat ya. jadi nek maca diniati tobat jadi sampai sare wis gak dosa iku nak ditompon nek ora ditompon ah, ya ora iso nek ora ditompon mulane nek nderekake tindak lampahe di nabi ngrentek atine ngrentek maca istighfar diniati tobat ya ngene ku anu yo wis turu cha isyarama dilala ra iso maca ngene ku ana ana mamang sithik ngene kok Kalau ini no, no, oh, di kejarannya. Waspir, lagi nerana Gusti Allah tasriya ngarem-ngarem ring Kanjeng Nabi. Wong kafir-kafir nek do ngunen-nguneni jeneng Nabi ku kebangetan kebangetan. Ana sing ngarani Kanjeng Nabi Ku tukang sihir. Ana sing ngarani Kanjeng Nabi tukang badek, tukang dukun badek. Ana sing ngarani keteliwang macam-macam kama jenun idian Nah kanjeng Nabi sebagai manusia, kadang-kadang sejengkel, jemak kanjeng Nabi sabar. Lagi dijawi Gusti Allah. Wasbir, lan sabar siro Muhammad alama ing atase barang ya kulo nakang do ngucapake sapa wong kafir kafir wong kafir sing do ngomong-ngomong sak karepe dhewe gedang Muhammad kira sabar. Wahjur langet lan ngejarno sira ing wong kafir hajaran jamila kelawan neneng sing bagus wis ora perlu ngersula kowe ora perlu ya jawu iki cak serene ana perintah perang cak badane nabi dijawi kon melawan karo wong kafir nek diunan-unane dilawan kanjeng nabi lawan tapi kanjeng nabi ora tahu mateni diterusake ayate wazarni lang nejar no sira ing ingsun wal bukan dipinalan wong kafir kabeh sing jonggorohake Ulin nikmati wong kafir kang duweni kenikmatan wong suke-suke. Wa mahilhum lan najana nyerantek nasira ing wong kafir kali lan ing dalem mangsa sedhel. Wes jarna moham urusan wong kafir sing jonggoro-gorake wes serahna aku wae. Hmm. Kok entek ana sedhel. Bacanya ayat iki medun, ada perang badar. Perang badar ini perang sing paling gawat. Balane kanjeng Nabi sokapak namung telung telulas. Namung telung atus telulas. Jarane mengloro ana perang do mlaku sikil pedange enam sing liyane do sikil nggawa watu ana perang nggawa watu ngono sampean pikir aku disembuyu padahal Abu Jahal, Abu Lahab CS jumlahnya ono sewu berkuda. wedane lengkap tumbak lan liyane hmm. cara lahir ora bakal wong Islam menang ora bakal Wonten ing griku Kanjeng Nabi ngarani istighosah. Jadi istighosah iku ulangan saking Quran. ayate izdas tawisu narabbakum surat al anfal ayat songo izdas tawisu narabbakum fasdaja balakum anne momitukum bi alfim minal malaikatimu kivi kanjeng nabi nganak isi selesai kajian Nabi nanti mepet. Ya Allah Gusti. Nek golongan kula niki kalah. Panjenengan boten badhe disembah teng bumi. Hmm. Ikan api le isi rasa. Hmm. Nek golongan kula niki kalah, panjenengan boten gadhe disembah tiang teng inggil bumi. Mula terus mumpun nanti sampire Jawa. Aku bakal ngerti sampire dipundhut ditembangke ning ngene pundake Nabi sampai bisik-bisik. hasbukal an hasbukal an pojekak pojekak gunek kemandenan oh akhirnya gusti Allah bantu sementara malaikat sewu berkuda berserban malaikat itu serbanan sewu Lo setiro tambah maneh rong Berarti telung ewu. Tambah maneh rong Berarti limang ewu. Hmm. saking kesi Allah malaikat limang ewu. Ini ke perang badan. Iku sing endah. Sahabat-sahabat gawa waktu. Iku ana sing dicawatna, matune durung tutup, gulune wis padha. Sakapa denger mong, ayo oh jurung tutup wis padha. Ya berarti nek sing anu malaikat. Malaikat menu tanda. Akhirnya perang dajar, kemenangan kibiat umat Islam, Wong kafir sing mati pitung termasuk kembong-kembongnya bahasanya Abu Jahal niku gendong ana pitung puluh sing ditawan pitung puluh yang Islam sing pecah namun 14 kemenangan di pihak umat Islam Yo, jadi istighosa itu pancen tuntunan Islam ya istighosa itu bahasa Arab cara Jawa ini sandat Mulane kita umat Islam nek nuju wonten hal-hal sing rawan-rawan niku cok do ngarahake istighosa. Niku pun leres. Ya. Dundunan saking Islam dalile tengene surat Al-Anfal juz ayat 9. Awale ayat il tastaghizu na rabbakum. Cerita no Muhammad umatmu ceritani nalika seliramu lan sepakat go istighosa. Istighosa cara Arab, cara lepe, cara jalanek sandat-sandat. Hmm. Jadi kesimpulan, istighosa panten tuntunan Islam. Nah, ada yang menyorak, mereka durung reti dalile. Ya, wa mahilun qalila. Ini terus laksana laksanakake nalika perang Badar. benar bener napa sing dijanjekake Gusti Allah wadzar ni wal mukallibina ulil ni'mati wa mahdhum qalilani bener-bener terlaksana. Summa qala inna ataina anka Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa sifatatika اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد